Документи ушли. Ну і сідаємо ми на корабель і нас везуть в Одесу. Ну Там багато з різних з різних шкіл, там же не тільки радіометристи, а й підводники, і там що ти хочеш. І припливли ми в Одесу на пересил, як у нас кажуть, пересилка, а там теж якийсь термін був такий морський, що ми там сидимо на Пересипському, коло Пересипського моста. Ми там сидимо, а нас смикають і відправляють вже по частинах. То мене три рази смикали. Я на корабель, так, на корабель. Я приїхав на корабель, оформили все, ми повечеряв, палубу помив, лягаю спать. Вранці встаю, палубу драють, драю палубу, поснідав, драю палубу, коли чую, матрос Резніков, е, командиру зайдіть. Я заходжу, він каже, «Е, вертають вас назад. Конечно, не туда. А что? Так ну, мне хорошо, тут СКР, такой кораблик. Сказали вернуть назад. Я вертаюсь назад, сижу знову два дні. Смикають мене, викликають. Слухай, ти ж отлично закончив, будеш тут старшим командиром, по берегу ходить, ходить радіолокатор такий, антенна крутиться, ти будеш старшим, у тебе буде ще два матроса і слідіть за цим. Оформив на другий день викликає Уже цей каже, та що таке? Що що таке? Я не пойму, не пойму. І нарешті мене беруть на 16-ту станцію фонтани, відправляють на берег коло монастиря. Там стоїть маяк і стоїть наша антена крутиться, а під землею екран, на якому ми слідкуємо, хто заходить і виходить з порта. Отут я служу. 13 чоловік нас там десь чи 12. Мічман, старлей, начальник. Мічман у нас був якийсь по ідеології виховав, виховував нас. Це вже було літо, літо десь е, серпень, вересень. Оце я там служу на цій 59-го року. Оце я тут служу. Там цікаво, гарно було. Одного разу мене викликає цей старлей і каже, «Е, слухай, ти в Одесі тут жив, да. занеси, тут мені треба лікарство передати туди. Увольняв, да. Занеси, ну куди? На ближній мельниці. Знову мене стріляє щось. А на ближніх Хмельницях живе Володя Барсуківський, він, який вже переїхав з Первомайська сюди. Спартаковський провулок 5, я, я знаю, де він живе. Ну, кажу, хорошо, давайте. Думаю, о, я до нього зайду одночасно. Їду, а потім думаю, слухай, а щось щось підозріле. Це може спеціально посилаю, щоб я з ним познайом, щоб я з ним зійшовся, бо він же ще не знає, що я тут. А, а думаю, ладно. Іду коло його хати, я постукав, він мені відкриває, побачив мене. Жди, я ще вийду, щоб мама не побачила. От. Він теж вже помітив, що слідкують. От. Вийшов він до мене, ну що, слухай, що, ну як ти тут? Та все нормально. Е, як ти тоді листівки? Поширив? Та, каже, в університеті, в політехнічному, там ще в якомусь. От Я їх наклеїв, там розказує мені, де як. А ти що, готовий лікарство занести? А де? А це каже, тут рядом. Ми вдвох заходимо в двір, стоїть якийсь там воєнний, тим поглядом теж на нас дивиться. Кажу, це вам ось ліки. Да, да, спасибо мені. От що, що товариша встретив? Та знайомого зустрів. Да. Все. І він мене проважає на 16 станцію фотана, бачить, де я там жив, і до мене починає їздити. Потім, потім він. Каже, що познайомився у воєнкоматі, визвали, каже, мене в воєнкомат, і там я познайомився із одним поетом, каже, такий цікавий поет, Юрій Михайлик, такі вірші пише. І ти знаєш, він щось теж таке антіс, як наче він теж настроєний е, проти. От. І він хоче з тобою поговорити. Потім прийшов там ще тиждень-два, він каже, ой, Михайлік хоче з тобою познайомитись. Ми зустрічаємося з Михайликом. Михайліком. От. І отут я ось в постанове свидетели Михайлик Ю.Н., Яшаев, Гапонов и Рощин показали суду, что в их присутствии и в разговорах с ними Резников допускал отдельные антисоветские высказывания по вопросам подавления контрреволюционного мятежа в Венгрии, восхвалял американский образ жизни и извращал существо советской демократии. Цей Михайлік зараз відомий поет, Але коли він побачив, що я приїхав в Одесу, що я друкуюсь, це було вже 91 рік, у мене книжка вийшла перша в 90-му році, він тільки аж в Австралію. Зараз в Австралії живе. Да. І ось Володя каже, я їду трудову книжку забрати у Паромайське. Кажу, так ти ж зайди до мене, і візьми це, візьми в мене папку. А де? Ти кажу, скажи батькові, а він знав батька мого. На горіщі там чемодан відкриєш і візьмеш папку, привезеш мені мої вірші якісь там. Він каже, хорошо. Приїжджає і привозить мені папку, каже, ой, ти знаєш, зі мною Михайлік поїхав. А чого? А йому там щось треба було в Первомайську теж, він їхав зі мною от, і вилазив на сугаріще і дивився, де лежить. Ну та ти що? Да, та, ти знаєш, щось підозріло. А ми ж вже обговорили це питання, ти знаєш, підозріло, дивись. Тебе викликали воєнкомат, він приходить туди, тут він з нами знайомиться, листівку писати він не хоче, а та каже, да, це вредно, не треба, а сам випитує, що ми думаємо. І ще й поїхав туди, він каже, нащо ж ти обрав? Він каже, ну я не їхав. Він каже, їде, їдемо, ми стрілися якось і приїхали туди. І... Я мать, ну ладно. І ось приходить 1 жовтня 59-го року. В цей день обшук робили у швеця Станіслава Первомайського, у мого батька робили у Володі Барсуківського в Одесі. І до мене приїхали от сюди, в військову частину, подполковник Мєнушкін. Я якраз сидів за своїм екраном, приходять, е, іди Олексій, Олексій, іди там, тебе визиває. Я приходжу, стоїть у дворі наш старлей з собачкою грається, таким, на мене теж таким поглядом дивиться довгим. Кажу, що таке? Там у мене в кабінеті зайди. Хто там питаю? Подполковник. Я заходжу, товариш подполковник, матрос Резніков, по вашому показанню прибув. Як звати? Олексій Сергійович, год рождения, 37. Ну, обыск мы пришли у вас зробити. Ну, кажу, обыск так обыск. А что, а что, что такое? Это вы должны знать сами. Кажу, я не знаю. Не знаете? Кажу, не знаю. Ну, йдемо. Зайшли ми в кубрик. У мене під матрасом лежать ці папки, вони із'яли їх, описали, зробили протокол. Повели мене ще два з ним товариша ходять руку, опустивши таку в кишеню праву руку, мабуть, там пістолети були. повели мене в їдальню, в кубрик, е, в камбуз, я там поїв ще, хлопці мені ще компоту налили, дві чи три кружки здоровенних, дуже гарний компот у нас варився. Я п'ю, думаю, ну це вже все, останній раз. І вони розуміють, вже вже чутка прийшла, вже все. От, е, Ми йдемо десь там далі, у них стоїть Волга. Мянушкин сідає спереді, ці два по боках, я в центрі, і поїхали 16 станція далеко. Їдемо в центр міста до Бебеля, я їду і думаю, боже, це вже все, мабуть, років 10 дадуть, а може розстріляють. Ну, років 10-15 повинні дати. Їду, я прощаюся значить, з Одесою, приїхали ми на Бебеля, в КГБ, в двері ці масивні, на, на весь на весь квартал стоїть цей будинок, про який в Одесі кажуть, що найвисокий, тому що із нього видно Магадан і Соловецька. Зайшов. Ну що, виняв з кишені годинник забрали, е, шнурки, пояс забрали, я ж в морській формі. А ні, тоді це вже пізніше. Я сижу день у камері, на другий день мене викликають, це ж дали мені прочувствувати. На другий день викликає Мянушкін. Ну так що, Олексій Сергійович, ви вспомнили за що? Кажу, ні. Ха. Ех, напрасно ви. Надо розказати би. Кажу, я не знаю про що розказувати. Ну тоді що, давай допрос почнемо. По-моєму, мені здається, що тоді вони пред'явили мені вже про арешт. І тоді вже почали допит, допит подозреваемого. У вас есть одобрение вам. Скажите, о ком это, кто это такие люди, которые не знают с жира делать что? И тратят тысячи на пустяки. Кто эти люди? Я кажу, «Ну, спекулянти. Є такі спекулянти, які обдурюють людей, от торгують. Олексій Сергійович. Ну, пише, записав. У вас є розказ, а все-таки хорошо. Там в розказі написано, що нам нельзя обгонять Америку, тому що е, голий зад буде, там латки побачать. <laughs> Що ви мали в виду? Кажу, ну та боже, то якийсь анекдот для сміху я написав. Значит, вы ничего не, не, не знаете, да? Все, ничего не признаетесь. Да. Идите, идите. Я пішов, ще сижу день. По-моєму, вже тоді, як я зайшов, то вже стукач сидів у камері накурено. Чим, а, ні, мене привели, беріть вещи, переводять в другу камеру. Що вам самому скучно сидіти вже буде? <laughs> Кажу, ну, давай. Заводять камеру накурено. Все і таке. Ну, дивиться на мене. Володя Крижановський. Крижанівський, Крижановський. Здоров, здоров. І він мені розказує свою справу, а я про свою нічого не говорю. Ну, Якось я інтуїтивно знаю, думаю, що можна тут підслуговуючи стоїть, або він думаю, стукач може. Ну, Я йому нічого не кажу про справу свою, а він мені розказує от, про те, що він із Бобринця, із Дома культури художник. Я дивлюся, що він на художника не схожий, дуже він такий якийсь приблатньоний. А це ж легенда спеціально під мене, що наш театр е, Кіровоградський їздить туди виступати. Я знаю артиста, от там такий артист, от такий артист там є. А за що ж тебе взяли, питаю? Та ти розумієш, я нарисував рожки Сталіну. Портрет Сталіна стояв, я йому рожки нарисував. От, а потім іспугався і закрасив його. А потім краска облупилась, і рожки стали видні, хто-то донес, і прийшли оце і мене взяли. Так, так Сталіна розкритикували, вже культ лічності розкритували. Все. Так вот это же я надеюсь, что меня выпустят. Разберутся и выпустят. І там ще якісь наркотики були в мене. От. І він каже, це ж я їздю. Ну, я думаю, ти цю всю історію знаєш, як вони підсаджують, яку легенду розробляють, що він поїде в Одесу шукати дом, дом, де йому давали ті наркотики. А сам пише письмо, ховається, закриває, закриває то очко і пише письмо, от десь конверт достав, що, що нам вже дали, що були в нас конверти спеціально. ж. І я напишу і візьму, от, Я там десь кину на землю, а люди поднімуть, побачать, що адресовано туди, і кинуть в ящик. Це щоб я щось написав. Під мене тюнку жене таку. <clears throat> Ну, думаю, ладно. А я йому, по суті, нічого не розказую про свою справу. Цікаво глянути оті документи, що в них, те, що він говорив їм. Але Василю, отут починається те про що я тобі говорив, як я духовно е, другий раз народився, як я став українцем. Пройшло два тижні, 15 числа у Мюнхені убивають Степана Бандеру. Газета Правда на другий день приходить, і я там читаю така маленька заміточка. В Мюнхені умер Степан Бандера, предводитель там ООН. Днем чи на другий день викликає мене слідчий і каже, між прочим, так. Вот знаешь, там у Мюнхене он, Степан Бандера умер. Говорю, да я знаю. Откуда? Ну, газета мені прийшла, я прочитав уже. І починає щось там говорити. Я йому односложно відповідаю. Хоча зі мною вчився в училищі, да, зі мною в училищі вчився один старший за мене чоловік, який служив який служив там у військах і придушував, стріляв їх, оунівців, бандерівців. Ну, Він з своєї точки зору так от він розказував, що там було, як він їх стріляв. Значить, я отаке уявлення мав. Оце я мав таке уявлення про них. <clears throat> І все. А в національному відношенні я був нуль, абсолютний нуль. Він це відмітив, видно, і вони в своїх аналах кагібійських це записали. От, І в листівках по-русски написано, значить, національного моменту у мене нема. Так вони собі відзначили і так справу передають в суд. Ну це було потім. Але ж тут дивись, що починається в мене робота. Чи може це так, як у тому вірші, що душі тих розстріляних, може і якась душа того Степана Бадери чуть-чуть десь черкнула мене, мою душу. От, Але я читаю Лі Еренбурга книжку Годи люди жизни. Там в одному місці Ілля пише так, що я переїжджав із Франції в Бельгію і лозунги вісять. Э, Висят такие лозунги. Илью вон, не пускать Илью сюда, на французском языке. Потому что, как известно, в Бельгии говорят на французском языке. Це мене як струмом ударило. Валішка ж такого, Валішка, якраз цього Крижановського десь не було. От він десь поїхав, чи його викликали. Я починаю бігати по камері, встаю і від дверей до цього ж знаєш. Ну що таке? Та як же так? Французька мова в Бельгії, а дві різні держави. А у нас дві мови, а навіки вічні з русським народом. Та що, що це таке? Як це так? Боже, це якась дурниця. Як же там таке може бути? Ну от. День-два. Оце я ходжу, думаю. Е, книжка Франка, переклади на російську мову. Гарні переклади. Така книжка груба, стрінок на 400-500. Тюремні сонети. Зустрічаю там сонет, який я тоді зразу ж вивчив на пам'ять, тому що дуже велика паралель із Совєтським Союзом була. А він писав про Австро-Венгрію, а я думаю, <laughs> так, так це ж про Совєтський Союз написано. О среднеевропейское болото, подернутое плесенью густою, рассадник безнадежного застоя и тупоумия. Ты символ гнета, где станешь ты ногой, там стон народа, там с подданных сдирают третью шкуру, ты душишь с криком «двигаю свободу» и давишь с криком «двигаю культуру». Ты не сечешь, не бьешь, не шлешь в Сибирь, но соки сердца пьешь ты, как упырь, болотным смрадом души отравляя. Лишь мразь и гниль несут твои порядки. Живьем здесь погибает мысль живая. Или бежит отсюда без оглядки. Боже, я балдею, слухай, Боже мій, та диви, який Франко велика людина, та диви, що він писав. Це ж 100 років назад написано, а про, а про наш час. <clears throat> Потім і ще якісь були. Але в основному це все відбувається на рівні моєї душі і розуму. Оце все думки. Я доходжу до такого, що Боже, який же я дурак, то я вже. Що ж це таке? Україна в неволі, Україна при, приневолена, пригноблена, а я вчу вірші Маяковського на пам'ять, я пишу додому листи по-русски. По Як батьки говорять, не знають російської мови бо батько теж мені по-русски писав. Видно, що я від цього взяв собі. Да, Як же так, боже мой, боже, 21 рік я прожив на світі і це все пішло на смарку, це все даром. Я ж не знаю геть української культури, я не знаю е, літератури, історії не знаю. Це ж треба все вчити. Боже мій. Оце, Отакі думки мене гризуть листопад і грудень. Три місяці йде слідство. Ну, то, того звільняють. Він звільняється, я йому ще дав адресу домашню, він додому приїхав, там щось у батька ще випросив і вкрав щось, гроші, якісь позичив 25 рублів і не віддав, втік. А мама в мене така була підпільниця. Я ж кажу, сірожений. А він посадив його, 100 е, грам йому наливає. Він вже сидів з льоні в камері, розпитує, як. Я кажу, що не, не смій, вигони його, це брехун якийсь. По ньому видно, що він брехун. У мене така мати була підпільниця, вона це чітко знала. От. Бо потім це ж все життя згадують і розказують вони ж. Це ж, знаєш, як я ж їхній син. От. І ось і ось закінчується слідство. Ну, Ми з Володією перекашлюємося, е, е, того швеця арештували і на другий день випустили. Виявляється, що батько знайшов у нього у кишені листівку, побив його ту листівку спалив, каже, так вони офіційно кажуть. Ну я думаю, що він її в КГБ здав. І тоді почали слідство. це вони. Так інакше вони ніяк не вийшли. Хоч і шрифти машинок всіх вони знімали, але ж це де Первомайська, де те, це тільки це єдине, я думаю, такий, але я правди не знаю. А Стасік Швець мені зараз каже, що ну так, мене батько побив, побив сильно, от, і потім я теж щось помітив, що слідкують. От. Словом, е, ми з Володією сидимо, перекашлюємося, коли парашу виносимо туди, йдемо в вимальник рано і ввечері, то я кашлюю, <laughs> він виходить, він кашляє, я йому відповідаю, придай кашляй, держа. Я кажу, кашлю, ну як, як я прикрачу. Переписувались ми з ним. Думали, що все ж ніхто не бачить, що ми такі підпільники, а вони ж